A faraon ima oko sebe, ponižavajući i ismijavajući ono što je iznio Musa selam, reče. Čujete li vi ovo? Musa selam im je rekao. On je vaš gospodar i gospodar vaših drevnih predaka. Vjerovjesnik koji vam je poslan je istinu lud, reče faraon. On je gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate. A šta je sa narodima drevnim? Upitao. Ovim pitanjem Faraon je želio reći i selam, Ako je tvoj gospodar zaista onaj koji stvara, koji određuje sudbinu i zatim sva stvorenja prema njoj napućuje, onda samo njega treba obožavati. Međutim, zašto su prijašnji narodi obožavali druge mimo njega? Zašto su pored njega obožavali zvijezde i druga božanstva, kao što i sam znaš. Zašto onda i drevni narodi nisu bili upućeni? Musa a.s. odgovara. Znanje o njima je kod moga gospodara u knjizi. Mome gospodaru ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja. On vam je zemlju posteljom učinio, po njoj vam je puteve utrao i on s neba spušta kišu. I kada su tako izneseni racionalni dokazi Faraonu i pobijene njegove sumnje, Faraon je počeo koristiti svoju vlast i moć. Faraon reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar i onda, kad ti budem očigledan dokaz donio? Upita on. Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče Faraon. I Musa baci svoj štab, kad on prava zmija. To je bio veličanstven i zastrašujući prizor. Ta ogromna zmija otvorenih usta okomila se na faraona. Ugledavši kako ide prema njemu, faraon se uplaši. Skočio sa prestolja i zamolio Musa a.s. da je od njega ukloni, što je on i učinio. Faraona je, kada je to vidio i doživio, obuzeo žestoki strah, tako da je zbog toga preko četrdeset puta dnevno imao proljev. Zatim je Musa a.s. zavukao svoju ruku u njedra, a onda izvadio. A ona je sijala poput mjeseca, od čega su pogledi ostali ukočeni. Kada ju je po drugi put zavukao u njedra izvadio, ruka se vratila u prvobitno stanje. Zatim su mu rekli, nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga ko ne povjeruje i glavu okrene. I pored svega, Faraonu ništa od toga nije koristilo, pa je ustrajao u svom nevjerovanju. Zato je rekao da je to čarolija i odmah htio da se uz pomoć svojih čarobnjaka tome suprostavi. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj pokazati. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. Neka sastanak bude dan svečanosti, reče Musa i nek se svijet skupi izjutra. Upravo je Musa ali i želio da Allahove dokaze i znakove pokaže javno u prisustvu svijeta. Faraon je zatražio da mu dovedu najvještije čarobnjake, a tada je u Egiptu bilo mnogo iskusnih čarobnjaka koji su se usavršili u svom zanatu. Doveli su mu ih iz svih krajeva Egipta. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao. Bilo ih je sedamdeset i svi su bili mladići Izraelčani. Faraon im je naredio da odu učiteljima magije i čarolije i da od njih uče. Faraon, njegovi zapovjednici i podanici njegova carstva, svi do posljednjih su došli, jer ih je Faraon pozvao da prisustuju tom velikom događaju. Kad su čarovnjaci došli Faraonu, upitali su. S čime radi ovaj čarobnjak? Kad im je rekao da radi sa zmijama, povikali su. Tako nam Boga, na zemlji nema niko ko sa užadima i štapovima zna dočarati zmije kao mi. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? Pitaš. Da, reče Farao. Čime ćeš nas nagraditi ako pobjedimo? Bićete meni bliski. Imaćete poseban status Ispunit ću vam šta god zaželite, odgovorio je. Musa ali selam, je prišao čarobnjacima i posavjetovao ih riječima. Teško vama. Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas On kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj ko laži iznosi. I oni se tiho, šapućući stadoše, o svom poslu između sebe raspravljati. Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće da vas svojim vrađbinama iz vaše zemlje izvedu i da unište vašu vjeru prelijepu. Zato svoja lukavstva pametno pripremite, a onda jedinstveni u red stanite. Ko danas pobjedi, on će uspjeti. Kada su se čarobnjaci poredali, a Musa i Harun a.s. stali naspram njih, upitali su Musa a.s. O Musa, hoćeš li ti ili ćemo mi prvi baciti? Bacite vi, reče on. Oni su već bili pripremili užari štapove, stavivši u njih živu i druge materije zbog kojih su se uvijeli. Bacajući užari štapove, izgovarali su. Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. I kad oni batiše, oči ljudima začaraše i prestrašiše, i vrađbinu veliku prirediše. I odjednom mu se pričini da se konopi njihovi, štapovi njihovi, zbog vrađbine njihove kreću. I Musa u sebi osjeti zebnju. Pobojao se da će oni svojim čarolijama i varkama zavesti narod prije nego što on baci ono što mu je bilo u ruci, jer ništa nije smio uraditi prije nego što mu se naredi. I u odlučujućem trenutku Allah uzvišeni mu je objavio. Ne boj se, ti ćeš doista pobijediti. Baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti. Tada je Musa, selam bacio svoj štab i rekao, ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojim riječima učvrstiti istinu, makar to i ne bilo drago zločincima. Uzvišeni Allah kaže. I mi objavi u Musa'u, baci svoj štab. I on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. A čarobnjaci se licem tlebaciše Mi vjerujemo u gospodara svjetova, povikaše. Gospodara Musaova i Harunova. Prema onom što su znali, bili su ubijeđeni da to nije čarolija ni magija, ni mašta, ni opsjena, ni varka, ni laž, nego istina koju može dati samo istiniti, koji je poslao Musa a.s. i podpomogao ga istinom. Allah uzvišen je sa njihovih srca uklonio zaslijepljenost i prosvijetlio ih uputom koju je u njih usadio, a ostranio je iz njih tvrdokornost. Zato su se obratili svome gospodaru, pali mu na sečdu i glasno, ne bojeći se nikakve kazne niti iskušenja rekli prisutni. Vjerujemo u gospodara Musaova i Harunova. Vi ste mu povjerovali, viknu Farao. Prije nego što sam vam ja dopustio, on je učitelj vaš, on vas je vrađbini naučio. I ja ću vam sigurno u nakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas zapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i strajniji. Ovo je, mislim, smicalica koju ste u gradu smislili, da bi iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli. Tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše on. Pa čini šta hoćeš. To možeš da učiniš samo na ovome svijetu. Mi vjerujemo u našeg gospodara, da bi nam oprostio naše grijehe i vračbine na koje si nas ti prisilio, a Allah bolje nagrađuje i trajnije. Onoga koji pred svoga gospodara izađe kao zlotvor, čeka džehennem. U njemu neće ni umirati ni živjeti, a one koji pred njega izađu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni, edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, i u njima će oni vječno boraviti. I to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. Ti ljudi su ujutro bili čarobnjaci, a istog dana na večer postali su uzoriti šehidi. ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا Nakon svega ovog, glavešine faraonova naroda rekoše faraonu, zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod da nered u zemlji prave i da obožavanje tebe i vjeru tvoju napuste? Te faraon naumi ubiti Musa, ali i selam. S tom odlukom upoznao je sve članove svoje svite i od njih zatražio mišljenje. Pustite me, reče Faraon, da ubijem Musa, pa onda neka se moli svome gospodaru. Ja se bojim da vam ne izmjeni vjeru ili da u zemlji nered ne izazove. Kada je Faraon to izustio, Faraonov rođak, koji je krio svoje vjerovanje, pobojao se za Musa, i selam, pa je Faraona od toga mudro odgovorio. Iznio je to kao svoje mišljenje i kao svoj savjet. Uzvišeni Allah u suretul Mu'min, sura vjernik, kaže A jedan čovjek, vjernik iz faraonove porodice, koji je prikrivao vjerovanje svoje, reče Zar da ubijete čovjeka zato što govori Allah je moj gospodar? Zar da ubijete onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg? Ako laže, njegova laž će njemu nauditi. A ako istinu govori, onda će vas stići bar nešto od onoga čime vam prijeti. Allah neće uputiti onoga koji uzlu pretjeruje i koji mnogo laže. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste glavni u zemlji. Ali ko će nas zaštititi od Allahove kazne ako nas ona stigne? Faraon reče, ja vam iznosim samo ono što ja vidim i samo vas upućujem na pravi put. O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili, kao što je bilo sa Nuhovim narodom, i Adom, i Semudom, i onima poslije njih. Allah nije nepravedan prema robovima svojim. O narode moj. bojim se šta će biti s vama na dan kad jedni druge budete dozivali, na dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga niko ne može uputiti. Jusuf vam je još davno donio dokaze jasne, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, rekli ste, Allah više neće poslije njega poslati poslanika. Eto, tako Allah ostavlja u zabludi svakog ko uzlu pretjeruje i sumnja. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. Tako Allah pečati srca svakog oholog i nasilnog. O Hamame, reče Faraon, sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao do staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musa ovog Boga, a ja smatram da je on zaista lažac. Fesiri navode da je taj toranj što je Haman faraonu napravio najviša građevina koja je ikada viđena, a bila je napravljena od pečene opeke. Onaj vjernik reče, O narode moj, mene slijedite, ja ću vam na pravi put ukazati, o narode moj, život na ovome svijetu je samo prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen. a ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će, u njemu će imati u obilju svega, bez računa. Uzvišeni Allah kaže. I mi smo faraonom narod, gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. I kada bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kada bi ih snašla kakva nevolja, Musau i onima koji su s njim vjerovali, tu nevolju bi pripisivali, ali ne. Njihova nevolja bila je od Allaha, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god nam dokaz doneseš, da nas njime opčaraš, niti nećemo vjerovati. Zato smo mi na njih slali poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja. Ali su se oni oholili. I zločinački narod su bili. I kad god bi ih zadesila nevolja, govorili bi. O Musa, zamoli za nas gospodara svoga, onako kako te je on naučio. Ako od nas otloniš nevolju, mi ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. Zato ih mi smo i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali i prema njima ravnodušni bili. Muhammed ibn Ishak kaže Kada su čarovnjaci povjerovali, Faraon je ostao poražen i ponižen. Uprko svemu, on je nastavio sa svojim nevjerstvom i zlodjelima. Zato mu je Allah uzastopce slao čuda, sušne godine, poplavu, skakace, krpelje, žabe i krv, kao jasne znakove. Kada im je poslao poplavu, preplavila je cijelu zemlju, u tom periodu nisu mogli ništa sijati, niti na neki drugi način privređivati, tako da su se patili i gladovali. Kada ih je to sve zadesilo, rekli su, O Musa, zamoli za nas gospodara svoga, onako kako te je on naučio. Ako od nas otkloniš nevolju, zaista ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. Musa je zamolio svoga gospodara, pa je on od njih nevolju uklonio. Međutim, pošto ništa od onog što su obećali nisu ispunili, Allah je na njih poslao skakavce. Skakavci su jeli drveće, pa čak i željezne čavle na vratima, tako da su im se rušile kuće i stanovi. Tada su mu Musau rekli ono što su i prije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara, pa je opet od njih nevolju otklonio. Oni opet nisu ispunili ništa od onog što su obećali, pa je Musau naređeno da ode do jedne pješčane humke, po njoj udari štapom. Kad je to uradio, na njih su iznenada navalili krpelji, koji su se uvukli u njihove kuće i hranu, smetajući im da tu borave i spavaju. Kada ih je i to istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije. Pa je on ponovo zamolio svoga gospodara, koji opet od njih otklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali. Pa im je Allah poslao žabe koje su se raširile po njihovim kućama, hrani i posuđu, tako da kad god bi neko od njih uzeo odjeću ili hranu, našao bi da je prepuna žaba. Kad ih je to istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara koji je opet od njih otklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali, pa je Allah učinio da se voda, kada bi je faraonovi sljedbenici zahvatili iz bunara ili rijeke, pretvori u svježu krv. Sve ovo se dešavalo faraonovim sljedbenicima bez izuzetka, a nije se dešavalo ni jednom jedinom Izraelčaninu. To je bio najbolji dokaz istinitosti Musa ovog ali poslanstva. Međutim, i to im nije koristilo i nisu poslušali opomenu, nego su ostali ustrajni u svom nevjerstvu i prkosu. Samo mali broj kopta je povjerovao. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas, radi Allahu an, rekao. Bile su to tri osobe. Faraonova žena, čovjek koji je dotrčao sa kraja grada i rekao o Musa, klavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi i vjernik iz Faraonove rodbi. Uzvišeni Allah kaže i Musa reče Gospodaru naš, ti si Faraonu i njegovim glavešinama ukrase i metke na ovome svijetu dao, pa oni, gospodaru naš, zavode s tvoga puta. Gospodaru naš, uništi njihove imetke, i zapečati njihova srca, pa neka ne vjeruju dok ne ugledaju bolnu patnju. Uslišana je molba vas dvojice, reče on. Pa ostanite na pravom putu i nipošto se za neznalicama ne povodite. Ovo je velika kletva kojom je Musa a.s. prokleo Allahovog neprijatelja Faraona i njegove glavešine. Izraelčani su odmah te noći krenuli iz Egipta i uputili se u pravcu Palestine, noseći sa sobom dragocjenosti koje su im faraonovi ljudi povjerili na čuvanje, kao i nakit kojeg su njihovim ženama pozajmile koptkinje za korištenje u svečanim prilikama. Kada je faraon čuo za njihov odlazak, naljutio se na njih i do kraja razbjesnio, pa je počeo sakupljati i bodriti svoju vojsku da ih stignu i unište. Uzvišeni Allah kaže I mi objavismo smo Musa'u Kreni noću sa mojim robovima, bit ćete gonjeni. I Faraon posla po gradovima sakupljače. Oni su zaista mala grupa i naljutili su nas, a mi smo zaista svi oprezni. Faraon je krenuo za Izraelčanima sa mnogobrojnom vojskom. Sustigli su ih pri izlasku sunca. Dvije skupine su se suočile. Musaovi drugovi su u strahu rekli samo što nas nisu sustigli. Bili su ih stjesnili uz more i već krenuli na njih. Pored toga, s desne i lijeve strane su bila visoka brda, tako da im je jedini put i izlaz ostao zagaziti u more, što nikom nije padalo na um. Zato su se požalili Musao, alihi selam, pa im je on rekao Moj gospodar je sa mnom, on će me uputiti on mi je naredio da ovdje dođem. On je tada bio na začelju, pa je prošao naprijed, gledajući u more, čiji su se valovi sudarali i buka bila sve jača. Kada je situacija postala krajnje ozbiljna i opasna, a faraon i njegova opaka i žestoka vojska se približila, moćni, uzvišeni i blagi gospodar plemenitog Arša objavio je Musa, i Sela. Udari svojim štapom po moru, pa je udario i pritome rekao Rastavi se Allahovom dozvolom i ono se rasta. Navodi se da se more rastavilo na 12 mjesta i za svako pleme napravilo po jedan prolaz kojim su išli. Tako je morska voda stajala uspravno, poput brda, zadržavana snagom onoga koji kad nečemu kaže budi, ona bude. Allah uzvišen je također naredio zapadnom vjetru pa je puhnuo i odnio morsko blato, tako da je ostalo suho tlo koje se nije lijepilo za kopita konja i ostalih životinja. Musao a.s. je naređeno da ga sa Izraelčanima pređe. Oni su se odmah žurno spustili, radujući se i posmatrajući veličanstvenu moć koja je zapanjila prisutne i ukazivala na pravi put srcima vjernika. Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, Kad je faraon prišao i vidio taj veličanstveni prizor, uvjerio se ono što prije nije vjerovao. Zato je ustuknuo, ne usuđujući se krenuti dalje, pokajavši se što je uopće i krenuo u potjeru za njima i što se upustio u ono gdje više kajanje ne pomaže. Međutim, Prema vojsci se pokazao nepokolebljivim, nastojeći da se takvim i održi. Njegova nevjerna duša i griješna narav ga navedoše da onima koje je potlačio i natjerao da mu se na krivom putu pokore, kaže Pogledajte kako se more radi mene rastavilo, da bih stigao svoje robove koji su od mene odbjegli i ustali protiv mene i moga carstva počeo je sam sebe objeđivati da krene za njima, istovremeno želeći da se spasi, ali daleko od toga. Kad god bi kročio korak naprijed, ustuknuo bi unazad više korak. Tada se pojavio Melek Džibril u liku konjanika na mladoj kobili, pa je prošao ispred faraonovog pastuha. On je zahrzao i krenuo za nju. Međutim, Džibril je požurio ispred njega i krenuo kroz more. Njegov konj je potrčao za kobilom, te faraon nije mogao ništa učiniti. Kada je njegova vojska vidjela da je on zagazio u more, i oni su za njim svi urnuli. Prethodnica faraonove vojske zagazila je u more, tačno kada je Musa a.s. sa svojim narodom prešao na drugu stranu. Musa a.s. je htio ponovo svojim štapom udariti po moru, kako bi se vratilo u prethodno stanje, ali mu je Allah uzvišeni naredio da more tako ostavi. I kada je prethodnica vojske bila na domak kopna, tada je Allah uzvišeni objavio Musa'u a.s. da opet udari štapom po moru. Kad je to učinio, more se sastavilo i sve ih potopilo. Tako da se niko od njih nije spasi. Uzvišeni Allah kaže. A kada se poče daviti, uzviknu. Vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. I ja sam od muslimana. Zar tek sada, a prije si neposlušan bio i nered činio. Danas ćemo izbaviti samo tvoje tijelo, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. 1898. godine je pronađeno tijelo za koje su istraživanja potvrdila da je tijelo faraona Merneptaha, sina Ramzesa II. Njegovi otisti, njegovi ostaci su spašeni Allahovom voljom od uništenja, da bi bili poučan primjer onima poslije njega. Neka je hvaljen Allah uzvišen. أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نظى كلما كلما كلما كلما هذه Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevo značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života shaba i iz života tabijina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالعضلوع وهواها في كياني ليس تمحو الليالي